Beraz, urruñako eskubaloi taldeari buruz interesatuko gara datozen minutuetan, eta horretarako gurean Julia Zozaia dugu, ba urruñako eskubaloi taldeko atesaina, kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo eta zu. Beraz, e, bueno, eskubaloinean iaz e, nazional eh, batean, e, aritu zinen Euskal Kosta e, taldean. Baionan, gelu eta biarritzeko taldeen arteko kluba zen Euskal Kosta. E, bueno, Aleantza hori e, zertan eh, da momentu honetan, gero aipatuko dugu, e, eh, urruinara itzultzea deliberatu zenuen, e, sasoinean, baina e, talde hori aurrekoa mantentzen gaur egun zertan da. Uh, du, duela iru urte, uh, uh, laugarren sasoina mm, dutela um, talde horrekin, zen um, iru kluben uh, talde bat egin zuten eta uh, hor uh, joan den uh, artean joan, joan urtean barkatu joan urtean um, bukaeran uh, angelu uh, uh joan talde honetik ez zuen gehiago talde honetan izan nahi eta uh, segitzen dute uh, bai honarekin bakarrik orduan da orain euskal kosta bai ona daitzen da piskat Eh, bai baiona bakarrik uh, eh, kluba eto, egoten dena talde horrekin. Mm -hmm. Zu urruñara itzultzea bueno, ba, deliberatu zenuen. E, eh, diferentzan dia da, e, bi maila edo bi kategoria hauen artean? Bai, bai, bai, nire ustez diferentza mm, ona da, mm, nire ustez, bon, gero uh, joan den urtean Euskal Kostarekin uh, ginen Eh, talde uh, maila onan ginen ala ere, ginen uh, bukatu ginen uh, lauka jenean, orduan diferentzia uh, handia zen, deia batzutan uh, maila maila, mhm. eh, maila honetan ere uh, talde taldeetan eta orduan bai bi, bi mailetan eh, bada diferentzia eta lehen urtean hasi uh, uh, ginen, Euskal Kostarekin nazional bitan ere eta segidan igo ginen eta diferentzia handiaz bazen bai. Mhm. Esango dugu, ba, urruñan, e, jende hainitz, e, ari dela ba, esku baloinean, bai, eta nesketan ere, e, nesketan bai. ere. Nola ulertu behar da fenomeno hori, zergatik gertatzen da horreko zerbait? Nire ustez, uh, eh, eskubalorea bain gehiago da um, egi bat eh, maite duena kirola. Da, eh, bada egok pilota, eskubaloina eta gaztainitz bat dira, nire ustez hortako uh, bat eta mutiko uh, kiroletan, bat dira gazte hainitz eh, urruinan ziburun doni eta hori mm, ba, ba, badera eh, gazte hainitz eta hortako nire ustez uh, eskola, eskubaina ongi hartzen duela urruinan. Mhm. E, ondoan, e, irun daukagu, e, handi bat, baina bueno, ba, bidazo bezalako elitean e, dagoen, bidazo bezalako ba, talde batekin ez. Ez dakit, baduzu harremanik joaten zarete ba, egualdera, e, ba, partiden ikustera. Be, joaten gira, baina ni pertsonalki ez da ezagutzen ditut batzuk, baina eh, orain arte, etzen ahreman hain nitzik nire ustez, baina orain urte eta joan den urtean hasi gira uh, elkarte batzuk egiten, uh, egin dugu txapelketa txiki bat uh, batean, eta uh, gerota gehiago uh, klubak uh, ahemanak hartzen dituzte elgarrekin eta bai. hori ongila, nire mhm. ustez. Gero baitare, bueno, egualdean esango dugu e, nesketan, e, elitean e, eh, lau talde daude, hauen artean bera-bera, e, eh, izan daitekela ba, urbilen dagoena, ba, donostian, kasu honetan ezakit, hor, e, talde honekin baitare ere harremanak e, baditu zute edo, Bera, bera ez, ez bat ere, baina uh, joslatu gira batzutan uh, kontra, baina bigarren taldearen kontra, eta ez ditugu ahemanik uh, mm bera, bera eta bo, domaia da, nire bai. ustez, uh, ez, ez gira urgun, bakarrik uh, badugu uh, Ba, ba, ez, gi, ez gira horro, nire ustez, uh, eh, domaia da ez, ez, ez, ez, izatea ahemanik eh, mhm. haiekin. Uh bere jo baita bueno, ba, hor maia handia dute ez, eh, referentzia hori badauka zute, ba, bai. jokalariak, eh, ba. bueno, bai. kaso horretan, ados. E, ja, iparraldera eh? atarratzeko ba, zibero taldea, zuen maian daude, hau da, bigarre, nazional bigarrenean ere ari dira. Nola, uler, uler daitek ez, horrelako erritxeke batek, maia altuko, kasu honetan baita, ne? maia eh, altuko ba, eh, taldea, ba, ukaitea, ez dakite nola ustean zu hori? Be, deia, badute neskak nazional bian, eta motikoak orain txat igo, igo dira nazional batean, eta motiko entzat e, eh, azkarra da ere, eta nire ustez, berdin deia mm, irria da, eta han badute... E, berdin jende hainitz, uh, uh, gazta hainitz bakatu eta um, kirola maite dute eta badute uh, eh, kirol horrekin eh, zerbait, en fet, uh, eh, hmm. be, beti uh, zaila izan da uh, ataratzera, jostatzea eta ba, nire ustez badute hori... Bai. Eh, ez dakit nola egan, eh, badute hori odolan, badute zerbait eta maite dute kirola eta... Mhm. Hala ere, e, eh, urruina bezala bitxiga da, eh, kirola maitatzean, bueno, argi dago, jende aske gazte ugari daude, kirola bueno, ba, estimatzen da, maite da, baina nalare, e, bueno, badaude e, kirol batzuk, lehentasun batzuk eh, dituztenak edo behar bada telebistan bueno, erreferentzia handia dutela, dutelako, ez, eh, esan daitekela ba rugbya, eh, esate bai. baterako edota edo, edota beste maila baten ba futbola, baina eskubalaia e, bueno, ba, ikusten da azkeneko urtetan bai. ezagik, e, ikusgarritasun bat izan duelako edo izan daiteke edo. Nire ustez uh... Ez dakit, behar ban nire, nire ustez da bakarrik, baina klubo horretan urhuian bezala, uh, ataratzen bezala, ez da uh, eh, irreferentzik behar maite dugu kirola, maite dugu elgarrekin izatea, uh, eh, txikitzik uh, dostatzen gira elgarrekin, eta da irreferentzia baino uh, gehiago, da elgarrekin izatea, ez da irraten duzun bezala, er, ez dugu sobera irreferentzik hemen, uh, bidazoa aparte, uh, beste aldeko aparte, eta mm, ba, telebistan ere orain txat etortzen da, baina da, pentsatzen dut elgarrekin gazteak eh, urruinan ataratzen uh, errukbian, eta izatea eskubaloian eta nire ustez ez da eh, telebistan ikusi bali dugu nahi dugu uh, egin da beste, beste zerbait bai. Zuen kasuan, bueno, nazional bigarren mailan zaudete, Ez dakit, etorkizunari begira nola ikusten duzu taldea, nazional batera igotzeko aukera, aukerekin, edo pixko bat nola Nola ikostan oso hori? <clears throat> Pentsatzen dut, mm, behar bat badugula buruaren toki txiki batean, baina ez gira sobera, sobera fite... Uh, um, sobera pentsatu nahi hori buruz, eta uh, pentsatzen dut uh, entxatuko girela on, uh, on bat egitea. Bai igo, igo, fin, igotzea ez dakit gero etoriko da eh, ongi bali magira ez dakit eh, urtahilan, eh, bai. otsailan edo ikusiko dugu. Pertsatzen dut hemen dela tiki-tiki, aboza tiki batekin, mm baina ez, ez da gure uh, lehen uh, nahitasuna. Mhm. Pertsatzen dut gero etoriko dela. Bona, azken galdera e, hori izan hori zen ez, azken finean bono, ba, pixka bat izango zen, e, aurtengo denboraldiaren eh, helburua e, ez, zuentzako? Helburua da mm, nazional bian egotea dea, eta mm, zert, ez gainean egotea, Ez mhm. dakit, eh, ez dugu hola esan, baina lehen taldetan igotea, eta gero, be, ikusiko dugu eh, nola pasatzen den, ez da joan den urtean ere ongi hasi ziren, eta gero kol, ainitz kolpatu ziren, eta hortako ez dugu sobrafite mintzatu nahi, eta ikusiko dugu ere, eh, baina bai, nazional bian egotea, eta lehenetan egotea. Mhm. Ba, Julia Zozaia, urruñako eskubaloi taldeko eh, atesaina esker mila, benetan, ba, gurean izatagatik. Mila esker. Zuri, mila esker.